Ara el Pol, ja, quan ell vulgui, s'aclareix la veu i pot començar a explicar-nos de què ens parlarà. Rellotge de Benten. Però escolta, escolta un moment, mireu, això és molt important. No, no ho hem de llegir. Eh? Tu aquí dius, com es diu això? Qui? Ornitrix. Oh, doncs ja està, no cal que ho llegeixis. Eh? Un... Ormetrix. És perquè te'n recordis. Exacte, això és perquè te'n recordis. Llavors tu tens un punt primer que diu descripció. A veure, com ens la descriu? Que aquest rellotge... Més alt, més alt. Més fort. Que aquest rellotge pot, pot dur això. Ensenya'ls al company. Mm. I també això es pot apretar. Així una miqueta. I si s'apreta passa alguna cosa? Sí, fa soroll. Ah, a veure, escoltem. Escoltem el soroll que fa. Oh, és un rellotge màgic. Mm. Què més? Que aquest rellotge és com els que tenen hora, perquè aquest rellotge no té hora. No té hora aquest rellotge, no té hora. Perquè és d'un altre... Més alt, més alt, pot. Perquè és d'un altre planeta. Ah. Espera, ensenya'ls als companys. No té hora perquè és d'un altre planeta. Potser en aquell altre planeta no van amb l'hora. Què passa més? Que fa soroll i Aquí pots apretar també aquest botonet. Mm -hmm. Ensenya-li als companys. Aquest. I també... I això aquí quan es posa vermell, això es posa vermell. Aquestes coses. A veure, explica'm, per què no ens ho fas? Que ho veiem com. estava meis. Aquí està una miqueta vacant. I ja està. Escolta una cosa, Pol, i tu per què has escollit aquesta joguina? Perquè m'agrada molt i jugo molts dies amb aquesta joguina. Jugues molts dies? Sí. I ens vols explicar alguna cosa més? No. Segur que no. Ah, sí. Quan te la van regalar, Jordi? Ai, Jordi. El meu pare, quan era un aniversari. Li va regalar el seu pare per l'aniversari. A veure, anem a mirar què més has escrit aquí. Mira, és un aparell tecnològic, ja ho hem vist, eh, que té molta tecnologia. Sí. Bé, està ple de... Però és que és extraterrestre. Mm. I té un selector d'aliens? D'alienígenes aquí. Ah, un selector d'alienígenes. A veure, ensenya'ns el selector d'alienígenes. Està aquí. Mira, ensenya-li als companys perquè es veuen alienígenes. Sí, sí, és un monstre de però ja. s'explica alguna en això d'alienígenes? No. No. I escolta, el nom ha dit que es diu? Ormitrix. Ormitrix. I sabeu també què diu aquí? Com són els materials que fa servir? Són materials... Tecnològics. Sí, és tecnològic, però és resistent o, o, o és una joguina que hem d'anar molt en compte? És una joguina que hem d'anar amb compte. Mm. D'anar amb compte. A vegades ella. Escolta, tu com la va conèixer ella, aquesta joguina? També ho explica tu. No, sí, perquè tinc un còmic de ben ten, que és un llibre molt gran i que hi ha jocs, i un còmic, i un joguet que m'ha portat el rei, que té un braç així a l'hormitrix, i apretes aquí el rellotge i fa Ah, i tu volies ser també un ormitrix. Mm. va dir, oh, si l'Ormitrix el té, jo també el vull tenir. El demanaré al pare pel meu aniversari. I li van portar. Molt bé. Escolta, i diu que ajudes a la gent o fas lluites amb els dolents? Com no, va això? No, el ho fa. A veure, explicans això. Ah, Mira que ens ho explica. Que el vent, quan ben alt, ben alt. Quan el vent que veu algun, una persona que està en perill, es transforma en un alienígena i el salva. Però a vegades, si ell vol un alienígena i, i, i l'apreta perquè ell la vol, a vegades falla el rellotge i li fa un altre alienígena. Mm. Pues jo crec que ho ha dit quasi tot, eh? Sí. I que té el llibre, que té el ninot, mm. i que ho va conèixer per uns dibuixos. Escolteu una cosa, i algú coneixia aquest rellotge? Sí. Uh! Pol? Jo el ah, tenia el meu germà. Mira, ah, escolteu, un moment. I ara, a quin braç es posa aquest rellotge? A l'esquerra o al dret? Eh? Al braç dret. Molt bé. I escolta, Pol. I ara, ai, també fan anuncis. Sí, sí. Escolteu, sí, un momentet. Escolteu, i si ara fem el torn de preguntes i el Pol va dient a qui vol que faci la pregunta. En ah, Lluc. Lluc, ben alt, perquè si no, no, no la Perquè M'agrada molt com, com és el rellotge. Mm. Li agrada molt com és el rellotge. Però una pregunta ha d'acabar esperant una resposta. ara... No. Que, que m'agrada molt. Mm. Eugeni. dwie kapanki. Trzy. Elsa. No sé, però el tinc molts dies a casa. Si vingués al seu aniversari, quan és el teu aniversari, Pol? Molts dies cap enrere. Molts dies cap enrere. Pues, el gener no, el febrer. Pol? Sí, el gener. Ah, Gener febrer, març, abril i maig. Fa quatre mesos que el tens. Mm, a cuidar molt, em sembla. No, són 28 dies. Què dius? Sí, no, molt xulo. Sara. M'ha interessat molt com ho has fet. Sí. Marta. Que ho has fet molt bé. Joan. Que m'agrada molt. M'agrada molt com fas la música, perquè potser algú no sap com ho fa. Si apreten aquest botó, volen això. I si algú ho compra, no sabrà, perquè si no se'n recorda. No, ja surten les instruccions. Ah, té instruccions? Mm, I tu les vas entendre molt bé, les instruccions, o et va ajudar el pare? Em va ajudar el pare. Clar, això de les instruccions són una mica complicades, sempre, eh? Són en català, en francès, en anglès o en castellà? En molts idiomes. Mm. Molt bé, sí. mira, aquestes són ja les Elsa. darreres preguntes. Sí. Hola, tu mateix. Elsa. Eh, a quina botiga estava? A la butxaca. Malbé. No perquè li va posar el seu pare. no ho Sí, no ho sé. Em sembla que al Corte Inglés n'hi ha de les Georgias. Sí, hi ha, però no són aquest tipus. Eugeni. On els hm. vaig veure aquest rellotge de 20. Sí. I ara... Que jo vaig anar a i el vaig veure. Ah, sí? Quina botiga era? Escolta, jo pregunto, hi ha algun nen de la classe més que tingui aquest antialienígena? Tu també el tens? Sí. I és igual igual que aquest? I l'estimen també? Igual, igual, igual, que funciona igual. Mm, Pol, doncs molt bé. Jo abans el tenia que hi havia unes rodes i miraves i rodava, però mm. aquest no. Ah, aquest és diferent. Doncs escolta, si mira, la Mònic fa la darrera pregunta. A veure, Mònic. Per on miraves abans? Per, per on miraves? Per aquesta pantalla. Una pantalla. Però què es veu per la pantalla? Es veuen alienígenes? Sí. Ja les els podem veure? Sí. Mm, doncs mira, ara hi passa i us ensenya els alienígenes aquests. Mare de Déu, els